Éischte Kontakt mat de Bahá'í Wie sinn d'Bahá'í a wat beweegt se? Eng nei Broschür soll e puer Froe beäntweren, déi sech Leit no engem éischte Kontakt mat dësem Glawe stellen. Vu jeehier waren et d'Reliounen, déi déi sozial a geeschteg Impulser ginn hunn an déi d'Liewe vu ville Mënsche verännert hunn. An dëser Ketten ass d'Bahá'í Relioun dat jéngste Stéck a gouf virun iwwer 140 Joer vu Bahá'u'lláh gegrënnt. Bahá'u'lláh gëtt de Reliounsbegrënner virun him, déi sech a verschiddenen Epoche un d'Mënschheet geriicht hunn, voll Unerkennung. An hire Léiere fënnt een ëmmer e ganze Koup vu geeschtege Wourechten. Wourechten, déi a verschidde Formen an all Relioun erëmkommen. D'Bahá'írelioun erweidert de Räichtum vun de Reliounen, déi existéieren, mat neie Léieren. D'Zil vun der Bahá'írelioun ass eng geeschteg Erneierung an eng ëmfaassend Vereenegung vun der ganzer Mënschheet. Wat heescht et Bahá'í ze sinn? Sech als Bahá'í erklären heescht Member vun enger weltwäiter Communautéit ginn. Am Mëttelpunkt vum Gemeinschaftsliewen ass d'Nonzéngdeegfest. Dat ass am Ufank vun all Bahá'í Mount. De Bahá'í Kalenner huet 19 Méint mat 19 Deeg an huet dräi Deeler, Gebieder a Meditatioun, Berodung vun der Gemeng an e gesellegt Zesummesinn. An der Bahá'í Relioun gëtt et keng Geeschtlech a keng Kierch. Jidderee soll selbststänneg no der Wourecht sichen, sech Gott zoudréien a sech fir d'Wuel vun der Mënschheet asetzen. Bahá'í ass jiddereen, dee Bahá'u'lláh als Gottesoffenbarer unerkennt an a senge Léieren d'Medezin fir d'Besoine vun eiser Zäit gesäit. E Bahá'í gëtt awer och all den anere Reliounen déi gläich Unerkennung. Sou gëtt et zum Beispill an den Haiser vun der Andacht reegelméisseg Liesungen aus den hellige Schrëfte vun all de Reliounen. Dat deeglecht Gebiet a reegelméissegt Studéiere vun den hellige Schrëfte hëllefen eiser geeschteger Entwécklung. Aarbecht, déi am Déngscht, déi am Geescht vum Déngscht un der Mënschheet gemaach gëtt, ass gläichgesat mam Gottesdéngscht. Des Weideren hu mer d'Gläichstellung vu Mann a Fra, eng héich Wäertschätzung vun der Famill, Offenheet a Gaaschtfrëndlechkeet, déi beschtméiglech Erzéiung fir d'Kanner an d'Bestriewen, sech weiderzëentwéckelen an d'Eenheet vun der Mënschheet ze fërderen. Relioun soll sech méi duerch Aktioune wéi duerch Wierder ausdrécken. De Geescht vun der Léift an der Eenegkeet gëtt scho bei der Erzéiung vun de Kanner praktizéiert. D'Bahá'í Kanner ginn do och scho vertraut gemaach mat de Grondlage vun all den anere Reliounen. Mat 15 Joer duerfe si hir Reliounszougehérigkeet selwer entscheeden. Bahá'u'lláh seet, dass d'Mënschheet elo seng Maturitéit erreecht huet. Dat heescht awer net nëmmen méi Fräiheeten, mee virun allem méi Verantwortung vu jidderengem vun eis fir d'Communautéit an d'ganz Mënschheet. Bahá'u'lláh, wat op arabesch Herrlechkeet Gottes heescht, ass d'zentral Gestalt vun der Bahá'í Relioun. Seng Unhänger gesinn an him en Erneierer vun der éiwieger Relioun vu Gott. Bahá'u'lláh selwer vergläicht d'Reliounsstëfter mat der Sonn vun der Wourecht, déi a gréisseren Zäitofschnëtter ëmmer nees nei opgeet. De Mënsche fält et oft net liicht, sech der neier, verkënnegter Wourecht opzeman an hiren iwwerliewerte Glawen an engem neie Liicht ze gesinn. Nodeems Bahá'u'lláh am Joer 1863 seng vum Islam onofhängeg nei Relioun ëffentlech verkënnegt huet, gouf hien no Akko bei Haifa an Israel verbannt, wou hie bis zu sengem Doud am Joer 1892 gelieft huet.